ulimwengu namna ulivyo ataitazama ardhi namna ilivyo akaitazama mbingu namna ilivyo na akavitazama vilivyomo mbele yake nyuma yake kuliani mwake na kuchotoni mwake ataona ya kwamba anaogelea katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala وما بكم من نعمة فمن الله نعمة زوته زنتوك كو الله سبحانه وتعالى نلوم نادام أتامو كزيه سابو نعمة الله سبحانه أمازو كو نِعْمَ هيزو أنا وقليا كام هاويزي كزيذي نعمة يا نِعْمَ الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها na ikiwa mtataka kuzihesabu neema za Allah subhana Allah anasema hamwezi kuzidhibiti ibadallah wa ni'amu Allah tabaraka wa ta'ala ala qismaini na neema za Allah zimegawanyika katika vigawanyo viwili neema au neematun amma wa neematun khassa neema kuna neema ambayo ni amma inaenea kwa kila kiumbe lakini pia kuna neema ambayo ni hasa hii ni neema inamhusu mtu mmoja mmoja na sehemu moja moja pasi na zinginezo na katika neema ambazo ni amma neema ambazo zinaenea kila mahala na kwa kila mtu ni neema ambazo anazipata insuhum mwanadamu wao wa jinnuhum na majini wao wa bahaimuhum na wanyama wao wa tuyuruhum bali vile vile na ndege wao wadawabuhum na wadudu wao miongoni mwa neema ambayo inatembea kwa viumbe vyote hivi ni ni'matul amtar ni neema ya mvua neema hii anafaidika nayo mwanadamu anafaidika nayo jini au anafaidika nayo mnyama au wadudu au ndege unaowaona wanaruka juu wote hao wananeemeka kwenye neema hii ya amtar neema ya mvua ibadallah ni neematun jasima ni neema iliyokuwa kubwa sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya neema hii kuwa ni chachu neema hii kuwa ni faida kwa viumbe wote kwa ujumla hakuna mja ambaye neema hii haimgusi katika maisha yake hakuna kiumbe cha Allah subhana ambaye anaweza akathubutu kusema ya kwamba neema hii kwake yeye haigusi wala chembe ya maisha yake neema hii wala neemenika nayo wanyama mnaofahamu kwenye ardhi hii na wale wote msiofahamu kwenye ardhi hii bali wadudu wadogo wadogo mnaofahamu na wale msiowafahamu katika wadudu bali wadudu wakubwa wakubwa ndege mnaofahamu na msiowafahamu wote wanaogelea kwenye hii neema ya mvua ibadallah enyi waja wa allah subhanahu wa taala lau utaiangalia hii neema namna gani allah subhanahu wa taala ameitamka ndani ya quran utaona ya kwamba ni neema ambayo anastahiki muislamu kumshukuru kwayo allah subhanahu wa taala هو الذي أنزل من السماء هو الذي أنزل لكم من السماء ماء فمنه شراب ومنه شجر فيه تسيمون الله نسمع hivyo katika suratu Nahli yeye ndiye ambaye anzala lakum amekuteremshieni nyinyi maji kutoka mbinguni Allah subhana ndiye ambaye amekuteremshieni maji kutoka mbinguni faminhu sharabun katika hayo maji mnapata vinywaji kwa maana mnakunywa kupitia hayo maji na jambo la kunywa maji kila mmoja anaweza kalihadithia namna gani lina nafasi katika maisha yake allah anasema waminhu sharabun na katika hayo maji mnapata kunywa wa minhu shajarun fihi tusilun na katika hayo maji mnapata miti ambayo mtakuja kuwalishizia wanyama wenu ndani ya hiyo mvua miti inaota mbalimbali majani yanaota mbalimbali wale wanyama wenye kufugwa na wanyama wenye kuachiwa wanyama hoa hawa wanyama wote yatarazakuna wanapata riziki kwa mimea inayooteshwa na mvua mimea ambayo mwanadamu hajatoa thamani ya nguvu kuiotesha mimea ambayo mwanadamu hajatoa nguvu yoyote kuiotesha allah subhana kupitia mvua analeta maji anateremsha maji mimea inakuwa pasi na maamrisho yote ya binadamu kisha wanyama wake mwanadamu huyo anawatoa wakati wa asubuhi anawatoa wakati wa jioni wakati wa mchana wanakwenda kupata riziki ya mimea ile allah subhanahu wa taala anaonyesha nafasi ya mvua katika viumbe vyetu anaonyesha nafasi ya mvua katika wanyama ambao sisi tunawafuga bali sio hivyo anaonyesha nafasi ya mvua katika maisha yetu ya kila siku aliposema wa minhu sharabun katika mvua ambayo inayoteremka mnapata nyinyi vinywaji leo watu wanapata nafasi ya kuweza kunywa maji hiyo ni mvua au hayo ni maji ambayo allah subhanahu wa taala anayateremsha kutoka mbinguni kuja ardhini ibadallah na ukitazama pia jambo hili la kuteremshiwa mvua na mvua hii watu wakapata maji na mvua hii allah subhanahu wa taala akajalia ndicho chakula cha wanyama jambo hili linamthibitishia mwanadamu qudrata rabbihi linamthibitishia rububiyatu rabbihi linamthibitishia ubwana wa mola wake linamthibitishia nguvu za mola wake subhanahu wa taala uwezo aliyokuwa nao mola wake subhanahu wa taala kiasi cha kwamba wewe katika maisha yako hauwezi ukauweka ukaiweka mvua au ukayaweka maji kando ukasema mimi ninaweza nikaishi sabahalala nikaweza nikaishi pasi za kutumia maji allah kuthibitisha ya kwamba مطر مظهر من مظاهر ربوبيته rububiyyati mvua ni katika madhhar ni katika jambo linalothibitisha ubwana linalothibitisha usimamizi wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah aliposema ndani ya Qur'an ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum minas samaa'i ma'an الله سبحانه وتعالى ta'ala anatuambia enyi watu muabuduni الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من قبل الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون امكومبني نيني نا امواوما وليكو قبل يوم الي موافق كموغوبا الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الارض فراشا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله anasema yeye ndiye ambaye Allah amekuifanyieni hii ardhi كوى نقدوره ni tandiko ambalo mnalolitembelea juu yake allah kaifanya ardhi hii kuwa ni firashan kuwa ni tandiko mnalolitembelea juu yake wa anzala min assamai maan na akateremsha kutoka katika mawingu maji kisha yale maji katika kilichoyafanya yale maji au katika jambo ambalo maji limefanya faakhraja bihi min athamarati rizqan lakum akatoa kupitia yale maji yanayotoka katika mbingu akatoa Allah subhanahu wa ta'ala fa akhraja bihi min athamarat matunda ambayo nyinyi mnakula rizqan lakum na hii ni riziki kwenu nyinyi wanadamu rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun msimfanye muabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala ilhali mnajua ichukueni aya hii allah aliposema fa akhraja bihi min samarati rizqan lakum akatoa kwa kupitia maji matunda mbalimbali mnayoyaona kwenye hii ardhi mkapata matunda na mkapata mazao mbalimbali kwenye hii ardhi mataan lakum walianamikum tena matunda haya na mazao haya ni starehe kwa ajili yenu ninyi walianamikum na ni kwa ajili ya wanyama wenu allah subhanahu wa taala kisha akasema min athamarati rizqan lakum hiyo ni riziki kwenu ninyi allah subhanahu wa taala amekuleteeni hii mvua imesababisha nyinyi mpate riziki wale wakulima leo hii wanafurahi pale ambapo wanapoiona ardhi ni ya kijani wanafurahi pale ambapo wanapoona ardhi imetota imejaa maji wakulima wanafurahi pale ambapo wanapoyaona mazao yao yanachipuka bali wanafahamu ya kwamba baada mudhiyi lashhuri baada ya kupita baadhi ya miezi sayatanaamuna fi rizki llah wataanza kuneemeka katika rizki za allah subhanahu wa taala allah anasema faakhraja bihi min athamarati rizqan lakum kwa kupitia hiyo mvua Allah subhanahu wa ta'ala amejalia nyinyi mnapata riziki ibadallah hii ni ishara ya wazi ya kuthibitisha rububiyate ya kuthibitisha ubwana na usimamizi wa Allah subhanahu wa ta'ala allah anakuruzuku wewe kwa njia ambayo hauitafakari bali kwa njia ambayo imejaa tabu kwa njia ambayo imejaa subira kwa njia ambayo imejaa gharama mbalimbali allah subhana anakuja kuruzuku kuruzuku wewe baadaye pale ambapo atakapoyapata yale mazao yake wewe na watoto wako na jamii yako kwa ujumla itaneemeka na riziki hile allah anasema fa akhraja bihi min athamarati rizqan لكم هي هين رزقكم نيني عباد الله أن ودوا الله سبحانه وتعالى هل فكرتم يوما هذ جام لشوائك تفكارك لكهيفوا كيف ينزلها الله تبارك وتعالى لنمنا داني الله سبحانه يترمش ينفوا ولشوائك تفكاري وكبتيا كلياكم دوبو تنفيني كل تفكاري جامبو لنفوا هيني ambalo limeenea takriban nchi yetu nzima watu wanapambana na kununua matrekta watu wanapambana kununua mbegu mbalimbali watu wamehama miji na mijini wameamua kwenda maporini huko wameamua kwenda mashambani kwa ajili ya kutafuta riski za allah na kuitega mvua ya allah jalla jalalo je ulishawahi kutafakari wewe kunako hii mvua kaifa yunsiruha llahu ilaikum je ulishawahi kutafakari ni namna gani allah subhanahu wa taala anaiteremsha hii mvua ta'alau ma'i ila almusna ila musnad al-imam Ahmad njoni pamoja na mimi tusome hadithi katika musnad ya Imam ahmadi wa jami'u lilimam Tirmidhi na kwenye jami'u ya Imam Tirmidhi Mtume sallallahu alaihi wasallam pale alipokuwa anatuelezea mmoja katika nguzo za imani mmoja katika pia kubwa za imani miongoni mwa vilingiti vikubwa vizingiti vikubwa vya Uislamu ni al-imanu bil malaika ni kuamini malaika hawa malaika mnawasikia nini kuna malaika ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa kazi ya kuteremsha mvua na amewapa kazi ya kuotesha mimea wa huwa Mikail alayhi salam naye ni malaika aitwaye Mikail leo watu wanamwita Michael huyo ni Mikail ni malaika katika malaika ambao kazi yao kubwa ni kuiteremsha ile mvua lakini sio hivyo pindi itakapokuwa imeteremka yeye ndiyo kazi yake kuotesha ile mimea ule muhindi ulioupanda katika shamba lako ule mpunga uliouchomeka katika maji kwenye shamba lako anayeutoa na ukasimama kiwamuha ukasimama imara ni kazi ya malaika wa allah subhanahu wa taala aitwaye mikail lakini ibada Allah njooni muangalie katika musnad al-Imam Ahmad na jami' al-Imam Tirmidhi jaa al-yahudu ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mayahudi walikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam mayahudi walikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yasalunahu 'anir ra'di wanamuulizia kuna koradi hii wanayoisikia jamhuri za mtume saa sallam kuna koradi ambayo wanaisikia ina nguruma inatoa sauti kali faqala lahum mtume akawaambia dhalikum lmalaika huyo ni malaika mnaisikia radi huyo ni malaika yasuku sahab anayakokota mawingu bisaute kwa bakora yake ei biafaa ana bakora yake kubwa anayakokota yale mawingu ndio nyinyi mnakuja kuisikia sauti ya radi bali katika athari zingine mtume alipokuwa anaielezea ile sauti au ile albarku allati tunamiu wa tusattiu ule mweko mnauona ambao unatoa mwangaza akasema dhaka sauto hiyo ni sauti ya huyo malaika ibadallah mmoja katika malaika wa allah subhanahu amepewa kazi ya kuyakokota mawingu yale mawingu tunayoyaona yanajikusanya mashariki na magharibi upande wa kusini na kaskazini ile ni kazi ya malaika tena anayakokota hali ya kuwa ameshika sauto ameshika bakora fimbo kaishika anakokota yale mawingu ibadallah ulishawahi kuitafakari hili jambo ewe abdullahi na abdallah umeshawahi kulitafakari jambo hili ya kwamba haya mawingu yanavyokokotwa yanavyotembea katika anga hii ni kazi ya malaika wa allah subhanahu wa taala itafakari sauti ya radi unaosikia wewe kwa ukali kiasi cha kwamba itulia katika nyumba yako unahisi nyumba yako inakaribia kuanguka mtume llahu alehi wasallam anakuambia hii ni sauto hiyo ni sauti ya huyo malaika tena anasema mtume sala llah salama ile sauti unayoisikia ni sauti akiyapiga yale mawingu akiyachapa yale mawingu kwa sauti kali ndiyo leo wewe leo hii unasikia sauti ya radikali ibadallah ndugu zangu huyo malaika tu sauti yake inatoa hivyo sauti ya malaika huyo anapoyachapa yale mawingu mpaka anatoa sauti hiyo tazami hali ilikuwaje katika watu waliopita wale walioangamizwa kwa saiha in kanat illa saihatan wahidatan pale ambapo walipoangamizwa kwa ukelele mmoja tu wote wakaisha sauti lmalaika sauti ya malaika hii ni radi mnayoisikia yote haya anakuonyesha anakudhihirishia rububiyato ukubwa wake usimamizi wake uendeshaji wake wa mambo kwamba huyu hastahiki kuabudiwa na yeyote yule zaidi yake allah subhanahu wa taala na ndiyo maana dhambi likawa kubwa sana yule ambaye anayeacha kumwabudu allah akaenda kuabudu kiumbe kingine huyu kiumbe amefanya dhulma kubwa sana kwenye ardhi hii ibadallah enyi watu wa allah subhanahu wa taala nimalizie kwa kusema je mlishawahi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 anayaweka mahala pamoja thumma yuallifu bainahu thumma yajaaluhu rukama kisha allah subhana anayafanya yale mawingu kuwa ni mirundo yani imepandana kwa pamoja ni mingi sana fatara lwadka yakhruju min khilalih ghafla unaona mvua inatoka katikati ya yale mawingu fatara lwadka yakhruju min khilalih kisha unaona mvua inaponyeza kwenye ule mlima au kwenye ule mrundo wa mawingu kisha allah subhanahu akasema wayunazzilu min assamai min jibalin fiha min barad kisha allah anateremsha kutoka kwenye hiyo majabali lakini hiyo ni mirundo ya, ya, ya, ya majabali anateremsha kutoka katika hiyo mirundo ya milima maji ambayo ni mvua ya mawe fayusibu bihi man yasha wayasrifuha an man yasha wanaipata ile mvua watu fulani anawataka allah na anaiondosha waipati watu fulani ulishowahi kuliona hili katika dunia hii ulishawahi kuliona hili katika madhari ya kidunia nani anayefanya haya yote zaidi Allah subhanahu wa ta'ala anayefanya haya yote ni nani kama sio Allah subhanahu ambaye yeye amekuletea amri na amekuwekea sheria na amekuwekea utaratibu leo unaona utaratibu wa Allah ni utaratibu wa kale angalia neema ambayo wewe leo hii unaneemeka nayo neema ya mvua umekaa shambani wiki mbili wiki tatu unapambana na mazao yako unaweka mbegu unaweka mbolea unakodisha watu wanalima unakodisha trekta linalima au matrekta unatoa thamani zote za mali lakini juhudi hiyo ya kutafuta riziki ya allah subhana hauielekezi katika kumwabudu yeye subhanahu wa taala wallahu tabaraka wataala alam alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد عباد الله أني ودعو الله سبحانه وتعالى نعمة هي مبوة hiyo anayo tunaemesha nayo allah subhanahu wa taala wa nahnu fi dhilali natafayau dhilalu tupo tunaogelea katika hii neema ya allah subhanahu ukiichukua kama neema kama ilivyo ukaichukua na uzito wake huu ambao nimekueleza na mwingine ambao sijakueleza utagundua ya kwamba neema hii haijaachwa sabahlala huda haijaachwa hovyohovyo kwamba hiyo ni neema basi itambueni tu fa inna laha adaban wa ahkama neema hii ina adabu na ina hukumu zake ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezileta kwako wewe uzitekeleze tukifunua kitabu cha sahihi muslim kwenye baadhi ya milango kwenye sahihi muslim milango mbalimbali kwenye kitabu salat na kwingineko pia utazikuta hadithi mbalimbali zinataja baadhi ahkamu na adabu anazotakikana muislamu asitekeleze wakati mvua inanyesha hiyo na allah subhana kamwakilisha malaika kaweka utaratibu wake uliosimama imara ili wewe ule watoto wako wale wasome shule uweze kujenga uweze kupaua uweze kununua kadha wa kadha kaidha wa kaidha basi kuna utaratibu ambao Allah kashaupanga huo lakini kuna ahkam ambazo muislamu kipindi anazidhihirisha zile ahkam anazitekeleza zile ahkam anazifanya zile adabu anaonekana huyu ni muislamu ni katika watu wenye kuzishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala hadithi Anas bin Muslim anasema Anas bin Malik كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حسر عن ثوبه حتى أصاب بعض بدنه متوم صلى الله عليه وسلم إذ كوى كتك موجة عدب ساكي بند مفوى إنابو نيشا إكترينك باسي هو يفنقو وانقو hutoa sehemu ya nguo yake mpaka yale maji yakaupata ule mwili wake sallallahu alaihi wasallam alikuwa na imama wakati mwingine kilemba anakitoa anabaki na nywele zake kawaida ile mvua inaponyesha inagusa kile kichwa chake sallallahu alaihi wasallam ama ilikuwa ni nguo basi sehemu ya mgongoni anaiacha yale maji ambayo ni maan mubaraka ni maji yaliyojaa baraka yanaugusa ule mwili wa sallallahu alaihi wasallam kwa kitendo hichi anachotuhadithia nacho anas bni malik tunabainikiwa ya kwamba kitendo hichi kwa kuwa kakifanya sayidu waladi adam mbora na bwana katika watoto wa adam nabiyu rahma nabii aliyejaa huruma bali ni taqiyun min atqiyai llah وهو أتقى الناس متشمور مكبا كو الله سبحانه هكونا مثل ياك صلى الله عليه وسلم كتنو هيتشي من وكوا نكيف لياي بس نفسوري نوام إسلام وكتشكولي كوا لسهام يكمشكور الله سبحانه وتعالى ما يوتر أنت كتك مبارك نماء مباركة أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنسلون matendo ambayo tunayoteremsha haya maji bila shaka allah subhanahu wa taala hawezi kuteremsha kilichokuwa kibaya allah hawezi kuteremsha chenye madhara miongoni mwa adabu ni kufungua kichwa chako mvua inanyesha nenda pale sehemu ya mvua maji yatembee kwenye kichwa chako yakibidi yatembee katika mwili wako yawezekana kuna maradhi ambayo yataondoka kupitia yale maji kwa sababu tendo hili kalifanya mtume wako muhammadu salllahu alaihi wasallam hii ni moja katika adabu na sehemu nyingine ya adabu kunakomvua ni pale ambapo fi muslimin mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiona mvua inanyesha yad'u Allah qaila anamuomba Allah kwa kusema Allahumma sayyiban nafi'a ewe Allah ninakuomba uinyeshereze hii mvua ina ambayo ni mvua yenye manufaa tuletee mvua ambayo inayomiminika kwetu sisi iwe ni mvua yenye manufaa kwetu sisi nani anayeomba dua hii katika wakulima illa man rahimahumullah watu wanaangaika katika kucheza na wakati kuangalia kipindi cha kipindi cha kupanda na kipindi cha kupalilia na vinginevyo wanasahau kumwomba mola wao mola ya Rabbul alamin ijalie hii mvua inayoteremka iwe ni sayyiban nafia iwe ni mvua yenye manufaa kwa sisi italeta mazao mengi watu watapata riski zao kwa wingi sayyiban nafia na katika makosa au tuseme ya kwamba na pindi tunapohofia tunapohofia mvua inaweza ikawa ni mvua yenye madhara kwamba mvua inaweza ikawa ni kubwa basi mtume sallallahu alaihi wasallam pia ametufundisha dua ya kuomba kwenye kila mandhar na kila sehemu ambazo ni nzuri na njema ima unatembea ima kwenye gari lako au kwenye baskeli yako pikipiki yako nyumbani kwako umetulia unapoisikia ile mvua ikiwa utaihofia ni mvua yenye kudhuru useme allahumma hawa alaina wala alaina allahumma ala alakami wadirabi wa butuni alaudiyati wa manabiti shajari ewe allah subhana hii mvua ikiwa unaileta kwa shari ikiwa unaileta kwa ajili ya mangamivu basi takuomba allah ipeleke hii mvua katika mabonde ya milimani huko ipeleke katika mizizi ya miti ipeleke kwenye milima mirefu huko katika makosa ni mtu kuisoma dua hii hali ya kuwa mvua iliyopo sio ya kuhofia madhara haya ni makosa tutaisoma dua hii pale ambapo tutakaposikia mvua hii imeua mvua hii imeangamiza mvua hii imeondosha kijiji mvua hii imeharibu masao kadhaa basi tutasoma dua hii allahumma hawalaina wala alaina wa ala alakam ala alakam wa ala aldirab wa butuni alaudiyati wa manabiti shajari ni katika adabu kumwomba allah subhana katika mvua imwombe allah ijalie kuwa ni mvua yenye manufaa na katika adabu nyingine aliotufundisha mtume fi muslimin mtume sallallahu alaihi wasallam ameruhusu wale waadhini wanaotoa adhana kwa hali mbili pindi wanapofika kwenye haya ala sala au haya ala lfala waseme matamshi haya yafuatayo sallu fi buyutikum sallu fi rihalikum hii ni hali ya kwanza mtu aseme katika adhana yake mvua imeshadid imekuwa ni kali asema swalini majumbani mwenu anaitwa adhana asema hivyo sallu fi buyutikum swalini majumbani mwenu na anaweza hali ya pili akaisema akayasema haya maneno baada ya kumaliza adhana yake yote baada ya kumaliza ile adhana yake yote ya mwisho ndio aseme sallu fi buyutikum swalini majumbani mwenu ndugu zangu alaysa hadha min taysiri lislami je huu sio katika wepesi wa uislamu uislamu umeangalia mpaka barabara unayotembea uislamu umetazama mpaka madimbu yaliyopo nje ya mlango wako uislamu umetazama mpaka utoezi unaoweza kuja kukuzuru kukuvunja miguu uislamu umetazama mpaka madimbwi yote yaliyopo katika mtaa wako baina ya nyumba yako mpaka msikitini Uislamu ukakuwepesishia ukakwambia muda wa kuwa mvua imekuwa ni kali na utokaji kwa wewe haiwezekani, basi muadhini aliyepo msikitini awaambie watu sallu fi buyutikum. Lakini pia uwepesi wa Uislamu, yale malipo ya jamaa unayapata ukiwa katika chumba chako ulichokodisha ulichojenga. Malipo ya jamaa 27 25 unayapata muda wa kuwa umekaa chumbani mwako leo huyu uislamu huu unauona ni uislamu wa kale ni uislamu uliokuja kumfanya mtu awe mkale lakini kumbe uislamu umechunga mpaka dimbi la nje ya nyumba yako umechunga mpaka ule uterezi na yale matope yaliyopanda kwenye ukungu wa nyumba yako kwamba anaweza huyu mwislamu akatoka hapa kwenda msikitini akatereza akavunjika mguu muadhin anaambiwa waambie wale wanaotaka kutoka na hali ya kuwa makwao kuna tahadhari mbalimbali barabarani kwao kuna hatari mbalimbali waswalie katika majumba yao sallu fi buyutikum na katika adabu nyingine ndugu zangu nimalizie hotuba yangu ni kila kitendo ambacho tumefundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Abdullah bin Mas'ud fi Muslimin كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر من غير خوف ولا مطر alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anazikusanya sala magharibi na isha adhuhuri na magharibi adhuhuri na alasiri bila ya hofu wala bila ya mvua tunafundisha ya kwamba kama mvua inanyesha na imeanza muda huu tukianza kuswali salatu dhuhuri basi tunakusanya dhuhuri na alasiri zote rakaa nne nne kisha muda wa alasiri ukifika hata kama mvua haijanyesha tayari ushaiswali salatu alasiri na vile vile magharibi na isha ikikikuta na aliyakuwa watu wanaswali basi mmeruhusiwa nyinyi kuikusanya alasiri magharibi na isha taisiran lakum ibadallah huu ni wepesi kwenu nyinyi ili muweze kuifuata sheria ya allah subhana na muifahamu ya kwamba allah ndiyo rabbukum na ndiyo ilahukum na ndiyo maabudukum mola wenu ndiye mlezi wenu na allah subhana ndiye muabudiwa wenu na ndiye mnastahiki kujidhalilisha kwake yeye ibadallah enyi waja wa allah subhanahu wa taala neema ya mvua hii leo hii tunaogelea asitokee muislamu katika neema hii akaona ya kwamba ni ufanisi wa wachina asione huu ni ufanisi wa serikali kuhamasisha ukuaji wa miti kila kona kwamba kwa kuoteshwa miti mara kwa mara na kupatikana miti kila kona hii ndiyo sababu ya mvua kuja kuibadilisha neema hii na kuipeleka kwenye serikali kuipeleka kwenye miti ni katika kuikufuru neema hii ya allah subhanahu wa taala kama walivyokuwa wanasema watu wa jahilia mutirna binaui fulan tumenyeshelesewa mvua kwa sababu ya nyota fulani mtume sallallahu alaihi wasallam akakihesabu kitendo hicho ni kitendo cha kuikufuru neema ya mvua ambayo mteremshaji mkuu ni Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia niwaambie nini kwa wale ambao wanaotarasak wanaotafuta riziki kupitia mvua ay yatadhakaru wakumbuke fungu la Allah katika mali zao wakumbuke haki ya Allah subhanahu katika mazao wanayoyapata wasije wakasahau fungu la mafukara fungu la masakin kwenye mazao watakayoyapata sawa sawa yatakuwa ni mazao ya mahindi sawa sawa yatakuwa ni mazao ya mchele na vinginevyo wakumbuke kuna fungu la fukara ambalo fungu hilo wakilitoa wanaitaharisha wanaitaharisha mali yao na wanataharisha mazao yao allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila allahumma ruddana ila dinika maraddan جميلا اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما اللهم انفعنا بما قلنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين